для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Васіль яшчэ сядзеў, празмеру уважліва пазіраў на агонь. Было вельмі радасна ад таго, што яна, Ганна, сказала пра кпіны свае і пра яго вочы. І ўжо як і не было злосці на яе. Была толькі радасць і турбота, якая мяшалася з гэтай радасцю і з якой невядома, што было рабіць. Усё-ткі класціся тут каля Ганны, хоць яна і прасіла, было непроста няёмка. Дядзячко, а вы чаго сядзіце? не ўтрываў нарэшце хведька. А «Э, не хочацца нешта спаць. А ты ляж, ты паспрабуй. Заснеш, можа, параіла Ганна. Васіль стаў ладкаваць світу на другі бок вогнішча. Олег ведь кого же зараза попросил? А сюды идите, ближей. Василь, каб не падумалі чаго-небудзь непатрэбнага, што ён баіцца ганы, напрыклад, перанёс світу бліжэй. Доўга не спалася Васілю гэту ноч такую звычайную і незвычайную. Укрыўшыся з галавою ад камароў, ён толькі прыкідваўся, што спіць, але сон не ішоў да яго. Расплюшчваючы вочы бачыў Васіль з-пад світы, як ападаў газ агонь, як сівелі вугольчыкі, бачыў у парадзелы цемры восы і каня непадалёк, які час ад часу пырхаў, бачыў, як пануе далей белым возерам туман і ўсё, што ён бачыў, было дзіўна сагрэта ганенай блізкасцю, яе стомленым дыханнем, якое ён слухаў і нечым цёплым, нявыказаным, незразумелым, што і паявілася ў гэты вечары бянтэжыла яго і ад чаго аж млелі перапоўненыя радасным чаканнем грудзі. Але змора нарэшце ўзяла сваё. Абудзіўшыся ў ранку ад штуршка Васіль убачыў над сабою яўхіма карча, які мусіць вяртаўся значною ціхі. А хітра прыладзіўся дзятлік, подміргнуў яўхім. Такі нібы варона, а як да дзелкі не промах? Васіль спасцярожліва азірнуўся на ганну. Яна ўжо не спала ўсё чула, і губы яго задрыжалі ад гневу. «Адыди ты!» Йохим добродушно усмехнулся. «Не обойся, не одобью! Такого цвету на усяму свету!» А Ганна едко отгукнулася. «Чаго не яси, того урод не няси! Счастье якое! Потребен ты мне, як хата собаку! Потребен, не потребен, а, мабуть, не отмовила б! Малый жук, да великий гук!» Яна сказала гэта... Это с такой абразлівай насмешкай, што Яўхім адразу не знайшоў, што і адказаць. Не зважаючы на яго Гана попрасіла Васіля ласкава. Я хутка паснедаць чаго зраблю. Прыходзь, добра. Добра. Ну, язык Бог даў. Яўхім плюнуў, павёў плячом і ляніва пацягнуўся да свайго табара. Усё лета перад хатай чарнушкаў ціха грэлася на сонцы маладзенькая з тонкім як дубец камлём рабіна. Ніхто ў куранях бадай не заўважыў, калі і хто пасадзіў яе, не бачылі, як трэба яе тады, калі яна красавіцкай раніцай апранулася ў лёгкае празрыста зялёнае плацце з сквоах рызных лісточкаў. Дні за днямі цікаўна, але нясмела, не глядела яна на вуліцу, на ўсіх, хто праходзіў міма. Сціплая, непрыкметная, за нязграбным плотам блізка ад вялікіх дрэў. Ніхто не надаваў ёй ніякай увагі. Мылі яе песцілі, толькі цёплыя дажджы ды да і любілі шумець маладым лісцем вятры. Людзі ж яе як бы не заўважалі. Спачатку таму, што проста не прыкмецілі, а потым таму, што непрыкметна прывыклі і неспадзявана адбылося незвычайнае. Тихае, нявіднае, у жнівеньскім росквіце рабіна заружавела, зазарчэла яркім кіткім хараством, гарачым полымем агністых гронак, і ні адні вочы неабыякавы, не ачарствелы ў жыццёвых пакутах да хараства, глядзелі здзіўлена зачаравана. Глядзі ты, Цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ здаецца, учора была гарэза, падлетак, А вось ужо глядзіце, у самай добрай пары дзяўчыны, у самай красе сваёй, калі ж толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі і за малым выключэннем прыдзір жанок згаджаліся. Выспела нявеста, нічога не скажа. Часам пры гэтых гаворках, ну асабліва жанкі ўспаміналі ганніну маці нябожчыцу. Казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку, заблічча дык як вылета, і невялікая ростам і нягладкая худая, можна сказаць. І плечы, як у маткі вузкія, і руки тонкія, і косы, чорныя, густыя аж блішчаць, нібы намочаныя, і смуглявасць на твары такая ж як і ў маткі і шчочки о таксама ж выпінаюцца Іншы раз языкі жанок прыдзір ці зайздросніц меркавалі што грудзі ў ганны малаватыя як кулачкі чым толькі дзіця карміць будзе калі давядзецца але пры ўсім тым нават прыдзіры зайздросніцы не пярэчылі ганну і ніяк нельга было палічыць за кволую. Збоку з аднаго позірку відаць было дужая дзяўчына ў цімоха. Сільная, Вунь, якая прухкая ў хадзе, спрытная, якая ў рухах. Так і відаць маладосць сіла ў кожнай жылачцы. Той, каму быў час і ахвота прыглядацца, хто лепш бачыў Ганну, заўважаў, што перамянілася яна не толькі заблічча, багата што іншае было і ў тым, як яна хадзіла між людзей, стрымана і паважней, як трымалася з хлопцамі стражэй і з нейкай кплівасцю. Нават смяялася цяпер яна інакш, як дасюль. Смех быў ужо не бесклапотны, не пусты па-дзіцячы. У ім таксама звычайна чулася кплівасць. І штосьці як бы таілася ў гэтым смеху і глядзела яна інакш, нядаўна адно дзікавата цікаўнымі вачыма. Як і раней не было здавалася такой хвіліны, каб вочы яе, вільготна цёмныя, падобныя на спелыя вішні былі абыякавыя, нудлівы увесь час блішчэла зяла ў іх няўціхнае хваляванне, але сачылі яны з-пад шаўкавіста чорных смелых броваў цяпер, с падсцярожлівай пільнай уважнасцю і здавалася толькі і чакалі выпадку кпліва падсмяяцца. Іншы раз маглі яны як і раней бліснуць весялосцю, але часта вельмі часта гарэлі ў іх недавер'е і насмешка. У іх таксама ж нешта таілася у цудоўных вішнёва-чорных вачах. Амаль усе куранёўскія цёткі і дзядзькі згодна лічылі, што набыўшы паважнасці, Ганна разам з тым стала і больш неспакойнай і аж залішне задзірыстай. Ні аднаму ў куранях недаспадобы была і яе Ганны ганарыстая упэўненасць, ледзь не кожнаму чынкам Ганна здавалася паказвала, што ў яе на ўсё свае сталыя меркаванні, свой цвёрды погляд хлопцы гарнуліся да яе і нібы пабойваліся. Акрамя таго, што стрымлівалі ганніна задзірастасці і ганарлівасць, ім помнілася, што не лішня асцерагацца яе язычка. Ведалі яны і тое, што Ганну не дай Бог увесці ў гнеў, тады яна ў момант страці роўнасць сваю забудзецца на ўсё загарыцца адным, гарачая, нястрымная, небяспечная яна, ганарліўка Ганна. Васіль не прыглядаўся асабліва, не перабіраў, не вымяркоўваў. Ён быў для гэтага вельмі ж здзіўлены, зачараваны. Жылі побач, бегалі з другімі на выган, пасвілі жывёлу, колькі гадоў бачыў між іншых і не ведаў, не здагадваўся, хто ж такая Ганна. І нечакана пасля вечара на лузе адкрылася ўсё і убачыўшы, адчуўшы такое, збянтэжаны, уражаны, стаў Васіль сам не свой. Свет як бы перайначыўся адразу. Ён быў цяпер поўны цудаў і радасці, незвычайны свет і ўсе цуды і радасць у ім тварыла Ганна. Адны яе рукі, пераплюўшыся пальцамі з васілёвымі, маглі рабіць яго многія ночы шчаслівы. Калі яна паслухмяна тулілася, яго поўніла дзіўнае, незразумела і нявыказна хорошае тамленне ў грудзях. Туман таямнічы над балотам, ціхі шэпт груш, Нават яны змяніліся, сталі інакшыя, дзівосныя, дзякуючы ёй. Калі яна была побач, радасць, шырокая, бязмежная жыла ў ім. Ва ўсім, што акружала іх у гэтай радасці, ночы не плылі, а ляцелі, а світальныя зоры прыходзілі заўсёды вельмі рана, цэлымі днямі, Што б ён не рабіў, Васіль зачаравана ўспамінаў Ганну думаў пра Ганну, шукаў вачыма Ганну, чакаў ночы спаткання з Ганны. Час быў не для кахання. Гарачы жнівеньскі час. Людзі ўставалі раней за сонца, вярталіся ў сяло ў поцемку Павячэраўшы куранёўцы адразу валіліся спаць. Кароткі яшчэ ў жніўні ночы, вечар ледзь не сустракаецца са світаннем, а трэба даць уціхнуць зморы ў руках, у нагах, у чыгунелай спіне адпачыць целу ад едкага поту. Васіль жа ледзь толькі пачне гусцець поцемак, бачыў адно жардзяны плот каля чарнушкавага агарода дзе стаялі яны першы раз, калі яшчэ не асмельваўся ўзяць ганну за стан і дзе з таго вечара стаялі усе ночы. заўсёды спяшаўся ён і ў гэты вечар цірбануў некалькі лыжак гурочнага рассолу, схапіў гурок, как даесці яго ў дарозе, ускочыў за стола. Маці, амаль нявідная ў душным хатнім змроку з другога боку стала параіла: « Вазьмешчы, а, Ці адрэцькі ў кусі. Наеўся ўжо. Васіль варухнуўся, нібы адганяючы стому, пачуў, як ныя, натруджаная за дзень спіна, млосна падгінаюцца ногі не баўся вельмі не ўтрывала попрасіла ўслед маці зачыняючы дзверы чуў як уздыхнула яна спачатку калі ўсё толькі пачалося і не ведала яшчэ што з сынам пыталася куды ідзе раяла лепш дома астацца адпачыць потым за шчаслівым васілёвым твары па гаворках жанчын зразумела усё зразумела адно на уздыхала ўслед зараз. Васіль саскочыў з ганка і на момант стаў, думаючы, дзе ісці вуліцы ці гумнамі. У іншыя дні хадзіў паўз гумны, каб не сустракаць нікога не бавіцца марна. А сёння прыпазніўся. Пакуль завёў каня на ўзбола так. Можна ісці вуліцу і на вуліцы цяпер, нікога. А ўсё ж падаўся на прыгуменне, звыклую сцежкай. Мінуўшы чорная гуменца, што пахла старой гніллю і сухім свежым жытам, па загуменнай дарозе ўжо не ішоў абег, вясёлы, нецярплівы, да знаёмых цяпер такіх мілых груш, ускрай сяла. Яшчэ зводдалек заўважыў, што Ганна ўжо чакае, прытулілася да кала, ціха стаіць каля плота. У цемры постаць яе ледзь значыцца, а твару і зусім не відаць. Але Васіль ведае: Гэта яна. Хто ж яшчэ можа быць тут на іх запаветным месцы? Вельмі ж ты хапаўся вельмі не адразу зразумеў ён яно і відно пеўні скора заспяваюць гузана ўзбола так вадзіў Васіль разумее што апраўданне гэтае ніяк не апраўдвае яго бачыць што вінаваты другі раз няхай прося гарбатая цябе столькі чакае а я не буду Васілі не апраўдваецца і не просіць каб не злавала а ён не умее прасіць Ну вось так яны і стаяць спачатку, блізкія і далёкія, стаяць, маўчаць, адзін вінаватая, другая пакрыўчаная. Васіль няёмка корпае пальцам жэрку, адкалупывае кару аганна, хоць бы зварухнулася. людзі на другім канцы завялі сумную песню. Мусіць, сабралася купка моладзі. Песня хутка сціхла, знянацку віскнула дзяўчына, якую шчыкнуў ці паказытаў гарэ за хлопец. М? Алена Зайчыкова, мабыць, першая гоніць цягучую маўклівасць Ханна. О, мабыць, Алена. От любіць вішчаць. Шлакоткі страх, як баіцца. Яна раптам упікае. А вы ўжо і рады? А я што? Трэба яна мне як леташні снег. Ну, мабыць, трэба. Ды я каля яе ніколі і блізка не сядзеў. Не брэшаш? Отшчэ. Хрысціцца хіба? Васіль адчувае, што Ганна ад гэтых яго слоў мякчэе. Ён, праўда, яшчэ засцярогай, бярэ ў сваю яе цёплую руку. І Ганна не адбірае. І Васілю становіцца радасна, Да яго зноў вяртаецца шчасць. Вялікая, неабсяжная, здаецца шчасцем гэта напоўнены не толькі васілёвай грудзі, а ўся ноч, уся цёмная духмяная цішыня, што дрэмлі над куранем. Thank you. усё здаецца добрым, радостным. Нават старыя патрэсканыя дзе-нідзе аблезлыя без кары жертвы, за плотам, гарбузнік, упарты хвост якога узлез паблізу на кол. Далей на агародзе сярод гарбузніку градак з агурочнікам, пахучым кропам і кіяхамі няпэўна ў змроку абрысы груш, як вартавыя ў балахонах. Грушы то маўчаць, то шалясцяць, Шэпчуць між сабою, як даверлівыя сяброўкі. Шэпчу. Вядома, аб шчасці згоды, аб цеплыні рук дзявочых, аб гарачых юнацкіх поцісках. Рукі, якія ў цябе, здзіўляецца Васіль. А якія? пытаецца Ганна. Малыя, а дужыя. Шурпатыя, ціха гаворыць Ганна. Як граблі. Не. Недалікатныя, далікатныя тоже это у, у дзяцей далікатныя тоже дзяцей У гарадскіх девак кажуць, мяккія, гладенькія, як падушачкі. Ведамо, чыстая работа не з вілами. Яны зноў маўчаць, але маўчанне гэта радасна, чыста ад яго весялосць у грудях шырыцца прыціскаючы да сябе ганні рукі Васіль нарэшце гаворыць ты мабыць б'ешся балюча багіся лагодна смяецца Ганна і дадае О я злая як што не па мне хведька аж дзіво як баіцца А я дак не не баюся. О, глядзі, які смелы стаў, герой. Цябе языка твайго. Усё адно. Ага. Смелые. Жартам сваім Васіль хавае дзіўнае жаданне, якое даўно не дае спакою, Чамусьці вельмі хочацца пацалаваць. і разважыўшы быццам нічога асаблівага невялікі страх, а не можа Васіль асмеліцца. Не было яшчэ ніколі такога, і маці і то, як помніць, не цалаваў. Калі толькі падумае, што вось зараз пацалуе неякавато. Адразу сорамна і трывожна, але, неадчэпна спакуса ліха на яе не адыходзіць і нават з часам мацнее Вось у другіх хлопцаў гэта вельмі проста Хоня гары зато і на танцах пры людзях бывае пацалуе яму хоць бы што А вось Васілю цяжка, У яго ўсё выходзіць няпроста. Не цісні так пальцаў просіць Ганна. А я ж не вельмі. Не вельмі Аж трываць не можна. І Васіль адпускае яе рукі. доўга пасля гэтага стаіць ён моўчкі, тоячы у душы крыўду. Падумаеш, якая далікатная. Трошачкі ад душы пальцы паціснуў, яна ўжо трываць не можа. Не хоча, Ну і не трэба. Ён зусім можа за рукі не браць. І не возьму. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.